Lapurdi kostako bista edegena du Eugenik Batist Talemanek, hakotzeko auzoan lafitenia ondartzaren gainaldean bizida, 2008 masaitik alokatzen duen apartamendu batean. Promotoreak erusia intzin izenbetutako kontratu batek babesten du, eta hainbat errekortzoren ondotik justiziak bere alde egin zuen, baina lau urteko bataila luzea izan dela digu. Les promoteurs ont essayé de me faire partir depuis qu'ils sont arrivés. On m'a volé mon bois, on m'a volé mon scooter, et ils avaient changé les serrures de l'entrée du camping. Le mec venait euh, la nuit me couper l'électricité, euh, me hurler dessus euh, pour que je parte. Batiz alemanek ez du sekula bortizki erantzun, sekula ez du berandu pagatu bere alokairua, pareko bortizkeriari lasaitasun osoz erantzutea saiatu da. Si tu prends le chemin de la, de la justice, eh ben, il faut être patient, ça coûte cher, et t'as l'impression que c'est toujours eux qui vont gagner. 2008 sortzi urtera arte luzatu dio bere alokatze kontratua justiziak, anartean beti ambizida argindar eta urik gabe mementuko Là j'ai plus d'eau, plus d'électricité, mais le truc cool et qui me rend optimiste aussi, c'est que la mairie va prendre en charge les travaux, normalement, si c'est pas trop cher. On veut pas que petit à petit zirko hutsa bilakatzea. Jendea honera etorri zen bizitzera, goxua iruditzen zitzaiolako, kultura eta historio berezi bat badelako, baina pixkanaka denak joiten bakira, eta iristen diren proiektu berriak leku ederrenetan jartzen badira, ezer ez da defendatzeko. Qui arrivent, ils se mettent dans les endroits magnifiques, qui défendent rien en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais tout le monde le sent de toute façon. Emeki emeki, zirko handi batean bizi gira, nun ez den gehiago harimanik, ez tokikorik ere. Et il y a plus de locaux, et les locaux ils se sont tous barrés Gaur egun promotoreak legezko likidazioan dira ondoko jabeekin zentzuzko proiektu bat sortzeko sedearekin da. Batiz Daleman.